Sveikinusi su visais pulso klausytojais nuo šiol penktadieniais nuo 14 iki pat 15 valandos. Visiškai nauja laida mūsų etrija, naujame tinklelyje, vasaros tinklelyje. Tai laidų ciklas Žiauri tikrovė, iš tikrųjų pavadinimas gana keistas, bet turbūt atspindintis laidos turinį. Na kaip ir minėjau, penktadieniais nuo 14 iki 15 valandos visa tiesa taip pagalvoja apie mus, apie lietuvius, kaipgi mes atsiradome ir kaip gyvename. Na, o ją ves nepriklausomos istorijos tyrėjas ir tinklalapio lietuva.org redaktorius. Lietuvos taškas. Lietuvos.org redaktorius e, Aivaras Lileika. Labadiena. Labadiena Lietuva, labadiena panevežį. E, tikrai džiugu paimti tokią žiaurę temą kaip žiauri tikrovė. Nes šiai dienai, jeigu mes pasižiūrėsime į mūsų aplinką, didžioji dalis žmonių masto, kas čia kaip yra, kodėl čia taip nesiseka. E, liktai ir turėtų kažkas tai keisti, bet jeigu mes pasižiūrėsime, kas per 20 metų tos mūsų vadinamosios laisvės įvyko, mes pamatysime, kad e, pavyzdžiui išsivystė tokios nacionalinės vertybės pas mūsų, kaip nacionalinė epidemija šiai dienai yra skurdas. Nacionalinis paukštis šiai dienai Lietuvoje yra kelių, kelių erelis. <laughs> Nacionalinis įprotis yra spjaudimas ant kaimynų. Nacionalinis drasuolis tai yra emigravęs lietuvis arba ant šakos kabantis. Nacionalinė mislė tai yra šaknis Lietuvoje, o vaisiai visi užžiūrėjo. Nacionalinis eksportas per tą 20 metų tapo lietuvaitis. Nacionalinis paslaptis tai yra dingę ES ir mokesčių mokėtojų pinigai. Nacionalinė karikatūra šiai dienai galime įvardinti demokratiją. Nacionalinis kvapas tai yra daniškų keulių, sma, keulydžių smarvė. Nacionalinis pastatas tai yra sovietinis griūnantis daugia būtis. Nacionalinis paradoksas - atsigaunant ūkį, dirbti nėra kam. Na, iš tikrųjų, žmogus galbūt nesusigalvoja, bet viską sustatėte į savo vietas ir kai pradedi galvoti, kad, na, apie tai ir kalbama yra ir panašiai mes Ir vadiname, tai tik nepavadinime daiktus turbūt tikrais vardais. Jo, tai va tai yra paradoksas, kad mūsų kraštas gali išmaitinti dešimt kartų daugiau žmonių, bet yra iš jos bėgama. Ir vietoj to, sakykim, kad kokie japonai verštųsi į mūsų šalį dirbti ir e, džiaugtis, ar e, britai yra priešingai, lietuviai veržiasi kas į Britaniją, kas į Vokietiją, kas į Ameriką, e, kas į e, Japoniją. Šiai dienai turbūt mažai tokių jau sumažėjo po tų įvykių, bet akivaizdu, kad mes per tą 20 metų atsidūrėm ties lenkščių, kuriame mes iš esmės stovėm ties pasirinkimo. Ar mes išliekame, ar mes neišliekame. Tai va čia ir yra iš tikrųjų žiauri tikrovė, nes dar tokio klausimo mes niekada galbūt e, neuždavėm per paskutinį šimtmetį. Toks panašus klausimas buvo, e, kai buvo 1863 metų ne sukilimas, mano supratimu, o laisvės kovos, nesukilt gali prieš teisėtą valdžią, tuo tarpu caro valdžia buvo neteisėta, tai vadinasi buvo laisvės kova, o nesukilimas. Tai po tos laisvės kovos buvo uždrausta kalbėti lietuviškai, e, buvo uždrausta tiesiog žmonėms baigti universitetus ir dirbti vietoje. E, ir tada taip mes atsistojom ties išnykimo slengščių, kur viską pakeitė e, labai gerbiamas iš tikrųjų asmo Jonas Basanavičius, kuris surištas tiesiogiai beveik su šitom žemėm yra, nes netoli iš čia kilęs. Tai būtent e, vietinis žmogus, sakykime, padarė lūžį Lietuvoje, pasakydamas, kad turi būti kažkokia tai aušra. Ir jeigu mes nesuvoksime šaknų priežasčių, kodėl per tą 20 metų E, atsigaunant ūkį dabar nebėra kam dirbti, Kodėl e, mūsų tauta, jeigu pasižiūrėsim, aš manau, turbūt bus sumažėjusi mažų mažiausiai apie 600 tūkstančių, mažų mažiausiai, nes šiaip per metus išmirsta apie 20 tūkstančių sumažėję. Tai yra, koks, va, pavyzdžiui, pan, aplink Panevežio rajoną. Berods dabar tik 100 tūkstančių yra, kažkada buvo 100 tūkstančių. Ne, ne, 20 tūkstančių gyventojų miestelio. Remigalas. Remigalas. Tai įsivaizduokit, į metus po vieną remigalą. Gal ir tiek net nėra, mažiau gal net remigalą, jeigu, net, nu, sakykime, pusę pasvalio, jeigu imtumėte. Tai... Jo, tai va, per du metus išnyksta toks tiek gyventojų, kiek yra pasvalys. Sakysim, įsivaizduokim, kas du metai dinksta po pasvalį. E, Lietuvoje ir atsiranda kažkokia tai juodoji skylė. Ir jeigu mes nesuvoksim priežasčių, nesuvoksime ir pasiekmių, ir aplinkybių, kuriuose mes esame. Ir esame iš tikrųjų pačioj, pačioj, pačioj žiauriausiai tikrovėje ir e, tą tikrovę savotiškai man labai gerai apibūdino ir Lickas, e, kuris pasakė, manęs dažnai klausia, kas Lietuvoje bus, kai emigruos visi gyventojai. Na, ir Lickas ir atsako, bus gerai. Tik reikėtų paprašyti, kad kaimynai, lenkai ar baltarusiai prižiūrėtų tuščią tevinę. Palikti be priežiūros nevalia, gali arabų prilysti, o dar su sprogmenimis pradėti žaisti. Užtat labai svarbu geri santykiai su kaimynais. Retkarčiais paskambintumėm tiems kaimynams ir paklausom, kaip ten mūsų laukai ir kloniai. Sausra, nu palaistykit. A, dar panevežys nesugriuvo dramos teatras. Nu tai pareinovokit laisvalaikiu. Valdovų rūmai Vil Vilniuose vėl kažkas vaidamas. Tada pakrapkit šeštų vandenėlių. Tai dar geriau turbūt būtų išnuomoti Lietuvą kinams. Gal, Lietuva brangi, Mhm. Dviprasmiškai. <laughs> Gal pavyktų užnuomoti už tokią sumą, kad ne vienam lietuviui ne užsienį nebereikėtų dirbti. O jeigu reikėtų, tai užsidirbę gal po 10 ar 20 metų grįžtumėm ir vis, viską pradėtumėm iš naujo. Taigi, e, savotiškas gaunasi toksai juokas prie suskilusios geldos iš vienos pusės. Ir e, iš esmės, jeigu mes pasižiūrėsim tos institucijos, kurios visi rimtais veidais kažką tai dirba, dirba, dirba, sprendžia, sprendžia problemas, bet tų problemų kaip daugėja, tai ir daugėja. Čia yra labai svarbu mano supratimu atrasti tas šaknis, tas priežastis, kodėl pas mus ta žiauri tikrovė, Ir todėl tas laidų ciklas iš esmės, mano supratimu, turėtų e, prasidėti nuo pirmosios e, laidos, kuri e, įvyks e, Šiandien mes startuojame su įvadinė laida, tai, Taip. o, o kit pirmoji laida iš tikrųjų tai bus e, balandžio 22 diena irgi. Balandžio 22 diena. Irgi tokia dviprasmiška diena istorija. <laughs> Taip, daugiaprasmiška, nes daug gimtadienių tą dieną švenčia garsių žmonių, dar senesni žmonės prisimena ir švesdavo. Asocijuojasi vis tiek. Kas švesdavo iš Sovietų sąjungos, kas švesdavo iš Vokiečių imperijos, tą ypatingą dieną balandžio 22 dviejų diktatorių gimtadienį susijęti. Tai e, jo, savotiškai taip, nes be jų mes esam neatsiejama dalis, nes mes šiai dienai esame, sakykime, vis tiek kažkokios tai valstybės dalis, jau nebesam savarankiška dalis, prieš tai buvom irgi. Tai va, nuo balandžio startuoja ir mes tada, aš manau, peržvelgsim, pradėsim, aš manau, reikėtų pradėti nuo pačių galbūt skaudžiausių įvykių, kuriuose atspindima tasai lūžis, kurioje mes esam. Mes esam ne todėl, kad mes nekūrėm problemų, bet tas mes esam tada, kad buvo sukurtos problemas, į kurias mes pakliuvom. Aš manau, kad, e, žinot, kaip susitarkime, mes padarome galbūt trumpą tikrai pertraukėlę, Aha. kad žmonėm, na, kol kas dar intrigą sukelti, apie kągi mes kalbėsim laidoje, iš tikrųjų, netrukus grįšime į pulsą eterį. Kągi, tęsime toliau e, laidų ciklą. Šiandien yra pirmoji laida e, laidų ciklo Žiauri tikrovė. Beje, priminsiu, kas negirdėjote, kad mes kiekvieną penktadienį nuo 14 iki pat 15 val. pulsą etrėje kalbėsime apie uh, visą tiesą apie Lietuvą, apie mus pačius ir e, ją veda nepriklausomas istorijos tyrėjas Aivaras Lileika. Aivarai, mes prieš įsiskirdami kalbėjome, na, pristatysime klausytojams, e, kas bus per laidos, kokios, e, koks ciklas, kokie metai apimti ir apie ką daugiau diskutuosime. Tai taip maždaug yra numatytas apie 10, galbūt daugiau laidų bus vėl priklausys nuo to, kaip klausytojams bus įdomu, ar jie skambins, ar jie dalyvaus mūsų tose laidose, ar rašys klausimus, ar rašys savo pastabas, papildymus. Tas irgi labai mano supratimu reikšminga, nes istoriją kuriam mes visi kartu. Tai yra praeitį mes visi kartu dalyvavom, sakykime, Baltijos keli, dalyvavom valstybės atkūrime, kas, kas dalyvavo valstybės okupacijai, kas dalyvavo valstybės vėl tam pasipriešinimo idėjim. Tiesiog būtų įdomu išgirsti ir klausytojų nuomonės, kad jie paskambintų ar parašytų į elektroninį paštą jums ir išsakytų savo ir mes galėtumėm net papildyti, kurti tą istoriją savotiškai kartu, atskleisti tą daugelį piškumą ir požiūrius skirtingumą. Tai mano supratimu, iš tikrųjų mes paimsime tą laikotarpį, <laughs> kuris yra, sakykime, galbūt nuo šiandien, bet važiuosim atgal. Pat labai įdomus dalykas, kodėl mes grįžinėjom. Iš tikrųjų, istorija prasideda tyrinėjimai nuo pat pradžių, kai formavosi, sakykime, Lietuva, o mes važiuosime. Pavyzdžiui, jeigu tu matai žmogų, na, pavyzdžiui, net ne jeigu matai, bet jeigu tau išlūžo ranka arba abi rankos, tai gamputavo. Tai čia yra žiauri tikrovė iš tikrųjų, bet tu ta amputacija buvo pasiekmė tam pasiekmė lygos ar pasiekmė tam tikrų įvykių. Ir pirmą reikia konstatuoti faktą. Pasakyti, nu tiesiog, va, nebėra rankų, nebėra kojų tam, ir galvos nėra, ir gyvenam be tos galvos toliau sėkmingai. Tai tiesiog reikia konstatuoti faktą. Ir todėl, mano supratimu, mes turim pradėti nuo to, kur mes dabar esame, tame... E, tokioj bačkoj, kaip aš sakau. Yra labai įdomus e, tavas bačkos palyginimas, aš jį jau keliose kartose, kitose radio laidose televizijos kartoju, bet dar pakartosiu, nes galbūt žmonės negirdėjo. Tai yra senoviai, e, Stambulė. E, Konstantinopolyje, anksčiau dar, buvo bausmė vagims, kyšininkams, e, kitokiems nusikaltėliams. Nu, sakykime, įsivaizduokim, nėra tokio įstaigos kaip kalėjimas, o yra tiesiog va tokia bausmė. Tokiems smulkiems vagišiams, e, kur sėdi galbūt savivaldybė, kur sėdi Seime, galbūt, o tokiems va, būdavo bausmė taikoma. Vieša bausmė ir ta bausmė labai paprasta. E, yra viešos išvietės, na, sakykime, vieša išvietė prie Seimo. Ir iš tos viešos išvietės tas nusikaltelis, kuris pavogė ten 10 litų ar 1000 litų, turi savo rankomis kibiriukų iškabinti visą tą šę supilti bačką, kubilą tokį, labai pakankamai didelis, nes dažniausiai neis vienas e, tą 10 litų pavogdavo. Ar suranda draugų kaip? Jo, jeigu jam draugai padėdavo tą didesnį kiekį pinigų išnešti, tai kartu visi ir semdavo tą šą. Tai prisemdavo tą bačką pilną e, kubilą e, š ir tada į tą kubilą patys sulipdavo. Jeigu nesulipdavo, padėdavo be abejo STT, policija ir kitos tarnybos. E, kad jie ten suliptų į tą. <laughs> Savanoriškai. Nu, arba priversdavo. Tai sulipdavo ir tada pastatydavo, sakykime, kokį vyčio ar kokio geležinio vilko e, rinktinės karį su dideliu kardu, e, <laughs> kuris laiks nuo laiko sumojuodavo to kardu tiesiai virš tos bačkos. Ir jeigu norėdavai, kad tau galvos nenukirst, tai turėdavai panerti. Nori, nenori. Jo, nori, nenori, turi panerti, nes jeigu nepanersi, nukirst galvą tasai geležinio, sakykime, vilko karys ten <laughs> ar panašiai su teisės saugas surištas asmo. Tai ir veždavo per miestą e, viešai parodyti, kad tai yra vagis. Ir tokia buvo bausmė. Ir laiks nuo laiko sumodavo. Tai šiai dienai, jeigu mes pasižiūrėsim, mes visi gyvenam taip toj bačkoj ir laiks nuo laiko mums krizę kokią nors kalavijų šm šmast ir mes visi neriam. Ir po to tik diskutuojam apie tai, kaip skiriasi taša nuo toša. Ten mažiau, o ten daugiau. Ten daugiau smirda, ten mažiau. O mojojo šiai dienai tie patys, kurie vagia tos pinigus, iš tikrųjų. Ir todėl aš sakau, mes turim pradėti nuo problemos. Ir tada pamažu mes galim pasiekti, kodėl mes atsidūrėm to iš bačkoj. <laughs> kodėl stovi ne tie žmonės, o stovi kiti žmonės. Ir e, kodėl sėdime mes dažniausiai toj, o ne tie, kurie iš tikrųjų turėtų ten sėdėti. Tai iš tikrųjų ir e, tos visos istorijos laidos, aš manau, mes pradėsime nuo 1993-1994 metų įvykių, kurių galima apibendrinti vat, vieną eilutę tiesiog. Kas valdo maisto tiekimą, valdo žmonės, kas valdo energiją, gali valdyti visą žemyną, o kas valdo pinigus, valdo pasaulį. Dar galiu pakartot klausytojams, kas valdo maisto tiekimą, valdo žmonės, kas valdo energiją, gali valdyti visą žemyną, o kas valdo pinigus, valdo pasaulį. Ir čia jūs pamatysit, kodėl iš esmės visi tie 93-94 metų įvykiai, e, kuriuose dalyvavo daugelis, e, neatsiejamai, e, privatus bankai, E, ir panašiai, bankrotai įvairūs, e, politinis e, lūžis. Tai tiesiog aš vat, klausytojai norėčiau, kad jie jau pasiruoštų pirmai laidai savo klausimus, savo pastebėjimus apie 1993, 1992 ir 1994 metų įvykius, kur, kur, kur yra tas lūžio taškas, kuriame mes iš esmės buvom pasodinti, sakykime, į ekonominę uh, š bačką. <laughs> Apskritai, iš tikrųjų dabar taip prisimenant irgi, na, lūžis Lietuvai tikrai tie metai buvo ir, ir teisingai sakot, klausytėm noriu pasakyti tikrai, kad bet kada galite mums skambinti į radio stotį arba rašyti elektroniniu paštu muzika etapulsas.lt ir būtinai mes perduosim Aivorui klausimus ir kartu, manau, tikrai įdomiau bus padiskutuoti, kągi klausytojai. Taip, taip, nes daugelis turbūt dalyvavo, prisimena ir labai asmeniškai ypač bankų privačių lietuviškų bankrotas palėtė daugelį asmeniškai ir tiesiog būtų įdomu išgirsti, kaip žmonės mato, kodėl tai įvyko kad jie paaiškintų, nes mes visada, kodėl jie nešė netgi tos pinigus, sakykime, tos privačius bankus, nes ne. tada bus aišku, kodėl jie atsidarė. <laughs> ir e, tai čia yra bus pirmoji laida ir po to mes pamažu, be abejo, pereisim, pasieksim e, apie, kalbėsim antrojo, trečiojo laidoj, jeigu taip žiūrėti. Uh, E, apie daugiau, ką mes iš tikrųjų atkūrėme vasario e, kovo 11 dienos, ar Lietuvos Respubliką, ar Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Čia iš tikrųjų nustebins, na, mes diskutavome prieš, Taip. prieš laidą ir net nesusivokėme, bet Aivaras ir išaiškins, kad taip, nes nieko netkūrė. <laughs> Tikimybė iš esmės mes turėtumėm atkurti net ne Lietuvos Respubliką, o Lietuvos didžiąją kunigaikštystę pagal visus teisinius aktus, nes e, tokia buvo sostinė. Ir panašiai, ir kadangi vasario 16 aktas, tai va čia bus... Uh, dar kitos laidos apie vasario 16 aktą. Tai ta prasme mes pamažu, pavyzdžiui, karaliaučiaus klausimas e, likimo irgi e, liktai mažoji Lietuva prisijungia, bet prisijungia tai dabartiniam e, Tilžėje, tai yra dabartiniam Sovietskė prisijungia prie Lietuvo. Kodėl, ta, kur, kam dabar Sovietskas priklauso, ta prasme, <laughs> jeigu prisijungia, tai mažoji Lietuva neklaipėda, jo. Ja, turėtų būti. <laughs> O Tilžėje, jo, tai <laughs> klausimas, kodėl Tilžė iki pat šiol yra, sakykime, kažkur tai svetimos valstybės teritorijai. E, irgi svarbus klausimas. E, šiek tiek labai mažai galbūt paliesim ir 309-50 metų įvykius, kurie liečia e, tuo metu Lietuva neteko kas trečio gyventojo. Tai yra, mes tą skaičių gyventojų, kuris buvo 309 metais prieš karą, pasiekėm tik tai apie, tu, apie 1980-70 pabaigoje metų. E, tai yra, kas trečias Lietuvos gyventojas buvo arba nužudytas, arba išrimtas. Tai yra, mes netekom vieno milijono gyventojų. E, nu, panaši humanitarinė katastrofa šiai dienai yra su emigracijom, su savižudybėm. E, toliau paliesime Smetonos valdymo laikotarpį nuo 18 iki 39. Dar anksčiau, tai vad buvo 1905 toks Vilniaus Seimas, kuris ir užbrėžė gairias, ką mes turim atstatyti, dėl ko susirinko vasario 16-18 metais, dėl to, kad 1905 metais buvo Seimas Vilniaus didysis, kuriame ir buvo atstatyta Lietuvos didžioji kunigaikštystė, toliau tik tai pas, pasiekmes. Tik tai tiek, kad mes nesuvokdami tų pasiekmių, mes užprogramuojame e, savo ėjimą kaip tamsoje. Mes nematom, kur einam ir visą laiką susitrenkiam galvą. Ir vieniems ta galva sutrenkta nebeatsistato niekada į vietą, labai tas turbūt akivaizdu mūsų valdžios institucijose dažniausiai tas pasimato. Aš dar noriu pridurti, galbūt ir klausytojams irgi, kad, na, išgirsite ne tik tai, ką mokykloje galbūt mokėtės e, sausus ir pagrindinius faktus apie tą vieną kitą datą, Taip. tiesiog mes gilinsimės, tiksliau, Aivaras pasakos, na, hipotezės ir viską, visą kitą, kodėl taip ir ne kitaip. Na, ir įdomu. Nes faktus. iš tikrųjų žmonės, mano supratimu, pavyzdžiui, jeigu suvoktų, kaip veikia bankinė sistema, jei suprastų, tai jau sekančią dieną turbūt prasidėtų revoliucija. <laughs> Bet e, tai vad e, tiesiog esmė yra be abejo supratimas ir dar kartą supratimas, nes pavyzdžiui, tautos plėtra, jos augimas ir mūsų visų yra užimtumas. Jūs dabar net nustepsit, yra ne tavo rankose tautos plėtra, augimas, nu, valstybės to pačiu ir galiausiai visų mūsų užimtumas yra ne tavo rankose, o yra kelių žmonių rankose. Tik tai kelių ir vėl konkrečiai, konkrečių asmenų galima sakyti, kurie šiaip neneša jokios atsakomybės. Sakykime, jeigu UAB vadovas neša atsakomybę, ja. šimtą litų tu tenai nesumokėjai mokesčių, tave tie uždarė, viskas, e, kalėjimą gali net pasodinti už tai, kad šimtą litų tu nesumokėjai ir be ūkininkui tenai kainą nustatė tokią nu. valstybę už pieną. Nu jisai pila tą pieną, nes Bet... neapsimoka. <laughs> E, ir ne nuo jo priklauso iš vienos pusės. Ir kas keiščiausia, pažiūrėjau, jeigu UAB atsakingas esi, uždaroji akcinė. Jeigu ūkininkas atsakingas už karvę, jeigu nepamaitins karvę nudvės, e, jeigu tenai ma mašinos, kurios vad žmogus gal klausos remonto, jis atsakingas už tą remontą, tai jūs nepatikėsite, pas mūsų Seime, Seime, prezidentūroje ir e, savivaldybėse žmonės, kur dalina daugiau nei milijardus litų per metus, milė, neneša atsakomybės už milijardų litų dalinimą. Neneša. O aš apsirikau 10 milijardų Na, litų. Kas to, ar ne? Nu, nieko, tu to apmokėsi, o tu, kuris klausaisi ten e, mašinų detalių, jo, padidinsim šiek tiek, nu ką, suklydom ant milijardų 10 ar bent 100 milijardų. Bet nu. žinom, kaip išlyginti, vas nelabai lengvai. Jo, tai vad, e, mano supratimu, mm, kad mes turime suvokti, Dabar mes esame labiausiai išvaldomų, labiausiai kontroliuojami tarsi fasado tokio, kuris vadinasi šiai dienai vyriausybė. Ir tai visur yra. Ir nes jisai neneša atsakomybės, o kuris neneša atsakomybės, arba yra psichinis ligonis, mhm. nepakaltinamas, arba tai yra tasai e, rusiškas žodis vorvzakonė. Mhm. <laughs> E, tai yra įteisintas vagis, kuris e, naudojasi sukurtą sistemą. Tai mes turim fasadą, kuris valdo iš esmės mūsų gyvenimas ir kurios mes nevaldome. Taigi, mes liktai ir civilizuotam pasauliu gyvenam, liktai ir demokratiškame, kažkokiam tai. Bet tai yra galima pasakyti šiai dienai sapnas. Ir tokia žiauri tikrovė, todėl ir laidos vadinasi žiauri tikrovė, nes tai yra sapnas. To nėra, nes tu savo šiai dienai, pavyzdžiui, jeigu paskaičiuosi, kiek tu atiduodi mokesčių, Tai vad paimk 60, 30 e, procentų iš karto sodrai, dar darbdavys 35 procentus ar kiek ten atiduoda, nu 30 sakykime, jau grubiai 60 procentų tu savo atlyginimo atiduodi ja, e, tam, kad padengti tos netyčia išleistus milijardus. <laughs> Ir e, kaip tai atsitiko? sakau, gerai, kad žmonės nesupranta iš vienos pusės, nes jei suprastų, jau sekančią dieną turbūt eitų su šakamis ir sakytų, didoktų man tą 70 procentų mano išleistų mokesčių, nes aš noriu, e, kad kaip valstybės tikslas yra ne tai, kad aš investuoju, investuoju valstybę ir vis nuostolius, bet Į mane valstybė turi investuoti ir aš kaip investitorius turiu žiūrėti tos mokesčius. Aš jeigu atnešiau šimtą litų, įdėjau į tą e, renginį, kuris vadinasi biudžetas <laughs> per paimą, tai aš, aš iš jo turiu gauti. Tai aš įdėjau šimtą litų ir aš matau, jeigu palūkano 7 procentai, tai aš per metų pabaigai gaunu 110 litų. Bet nėra taip, kad aš kaip į tuščią ir vis daugiau taip, reikia, ir vis daugiau, nes kažkas tai daro klaidas milijardais. Ir neneša atsakomybės. Bet sakau, dar labai gerai, kad ta žiauri tikrovė yra tokia, kad mūsų klausytojai šitą nesupranta. <laughs> Manau, kad po jūsų laidų iš tikrųjų šiek tiek ir susidarys jau įspūdį. E... Nu kaip pasakyti, iš vienos pusės, jeigu tai vėl pasižiūrėti, didžioji dalis šiai dienai yra prakredituoti, mhm ir skęsta skolose. Ir jie nieko nekuria, kaip tik tai atidirbinėja už tas skolas, kurias padarė. Vėl tas laikotarpis, mano supratimu, yra 94-92 metai. Tai prasme, kol mes šaukiam <laughs> laisvę, laisvę, kažkas tai e, pasirūpino, kad mes būtumėm e, va tasai paradoksas toksai nacionalinis, kaip pačioje praspjaudimas ant kaimynų, <laughs> drąsuolis emigravęs lietuvis, e, mislė nacionalinė, šaknis Lietuvoje vaisiai užžiūrėje, eksportas lietuvaitės, e, karikatūra demokratija e, kvapai kiaulydžių, kiaulydžių danų pas mus <laughs> nu, ir panašiai. Atsigaunant ūkių jau žiūrim ir nebeliko kam dirbti. <laughs> Taip ir būna. Gerai, darome gal darbūt trumpą pertraukėlę, vėl netrukus grįšime, pratęsime laidų ciklą, žiauriai tikrovę. Grįžtame toliau į Puls eterį. Dar kartą primenu, šiandien įvadinė e, laida, laidų ciklo e, Žiūri tikrovę. Penktadieniais nuo 14 iki 15 val. mūsų eterėje galėsite girdėti nepriklausomą istorijos tyrėją Aivarą Lileiką ir jo uh, um, pasakojimus apie žiaurę tikrovę <laughs> iš tikrųjų. Eurą prieš tai mes apžvelginėjome laidas, galbūt ir tęsėme, kokios bus, na, iš ko susidės tas mūsų laidų ciklas. Jo, toliau, kaip aš minėjau, reikėtų be abejo paliesti kitą laikotarpį, kurį be, e, dar seneliai, babos, e, sakykim, turbūt dar taip kaime žmonės vadino savo protėvis babą, dėdukas. Uh, Tai prisimena 1905-osius, 1863-osius, 1831-ojo, kurios, sakau, neteisingai mes vadinam sukulimais, nes tai buvo valstybės atkūrimas, nes mes visą laiką stengiamės atkurti valstybę, kurios sostinės yra Vilnius. O vienintelės valstybės sostinė Vilnius, kuri buvo, nebuvo jokios Lietuvos Respublikos, tokia tik atsirado 1922 metais, kai priemė konstituciją ir patvirtino. Iki 22 metų, vadinasi, nelabai ta valstybė galėjo su sostinė vadintis netgi Lietuvos Respublika, nes konstitucijos <laughs> buvo tik laikinai ten trumpą laiką kažkiek tai. Bet tai buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ir tai yra mūsų tapatumo dalis. Ir jeigu mes nesuvoksim, kad mes esame išvestinę šito palikimo, kad tai yra mūsų paveldo dalis, o ne mūsų e, kažkoks tai svetimkūnis, čia tas pats, kas paimti ir pasakyti, nu, pavyzdžiui, e, koks nors žmogus turi 70 metų amžiaus, garbaus amžiaus pilietis ar pilietė klausosi šiai dienai šitos laidos ir dabar jai pasakytų, o žinai, tavo gyvenimas prasidėjo, kai, ta, kai uf, nu sakykim, kai užėjo sovietai kokie. Nuo 1900 ten kokių, kai partizanus paskutinius iššaudė, 1900 kokiais 57 metais. Ir visus ten iš kolūkių per tą visą per, per sodybų grevimo metą sukėlė į tos daugiabučius, į mažas koncentracijos stovyklas. Tai va, nuo ten tavo gyvenimas prasidėjo, bet palauk, mano gyvenimas, bet jeigu man įkaldinės vieną kartą ten pakartotas e, melas, nu yra tiesiog melas, antrą kartą pakartotas, aš jau sobėjau, tris kartus pakartotas, ar tūkstantis jau tampa tiesa. Tai mes iš tikrųjų priemam tiesą tos faktus, kurie nėra tiesa jokia. <laughs> Nes mums tūkstantį kartų pakartoja melą ir mes dabar vadovaujame. Sakau, mes prarandam tapatumą, mes prarandam paveldą. Čia taip lyg taip tau pasakytų, kad tavo gyvenimas prasidėjo nuo tada, kada Sovietų sąjunga, arba nuo tada, kada Europos sąjunga susikūrė, arba nuo tada, kada Lietuvos. Ne, kažkada tai visą laiką kažkas tai buvo. Ir kol tu nežinosi, nu, tu pavyzdžiui, turi vaikų ir tau sako, ne, tavo gyvenimas prasidėjo nuo 1900 kokių tenai 57 metų o vaikai tai gimė prieš 57. <laughs> Ir va tada prasideda nesusipratimai. Tada tau neaišku, nei kas ta erdvė, kurioje tu esi, nei kas tu esi. Nes mes esame iš vienos pusės aš kaip asmo ir aš kaip bendruomenės dalis, aš kaip tautos dalis ir tauta kaip valstybės dalis kažkokios tai. Ir jeigu šitų mes dalykų aiškiai, paprastai, suprantama kalba neišsidėliosim savo, tai bus mistika, kas yra iš latinų ten kalbos ar graikų išvertus yra e, debesis kažkokie tai. Tai e, kartais galbūt aš tokius žodžius, išsireiškimus žemaitiškus pavartosiu, nes aš pats žemaitis ir beje panevežys geografiškai <laughs> netgi priklauso e, žemaitijo žemėm. Va, čia tai va irgi įdomu, <laughs> nors iš, visada iš tikrųjų iki, buvo. Iki, iki pat 18, iki 1795, iki kol e, carinę Rusiją neokupavo, tai buvo žemaitijos dalis. Pasirodo, mes žemaičiai. <laughs> jo, čia aš kalbu vėl istorinę prasme. Tai va, dažnai mums e, sako tiesą, kuri yra, nu, toks yra žemaitiškas posakis. Myžant akių ir sako, kad šils lytus lyn. <laughs> tai, taip sakant, iš tikrųjų, <laughs> joks ten nelietus. Lyja, tai va ir taip su to mūsų tapatumu. Mes bandėm atkurti tą valstybę, kuri vadinasi Lietuvos didžioji. Tai yra mūsų tapatumo dalis. Ir jinai yra labai ilga. E, tai va būtent tą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpį aš ir galvoju, naudoju apim. Nes be tų problemų, kurios, sakykime, jeigu ten tave vaikystėje labai stipriai mušia, e, mokykloje, pavyzdžiui, tavo draugai, tu didžia, didžiulė tikimybė, ta, kad tapsi policininku. <laughs> Nes policininku būdamas tu gali mušti kitus. kitus. Jo, ir tada jeigu tu tą išmėsi faktą iš savo gyvenimo, e, tada tu tapsi žiaurus labai. Ir e, laiko klausimas, kada tave irgi iš policijos išmės dėl to žiaurumo besaikio. Tai arba iš armijos, sakykime, kur irgi tokios pat problemos. Tai vad mūsų, kaip aš asmuo, kaip aš bendruomenė ir kaip mes tauta, yra taškai sudedamieji. Ir apie tos taškus mūsų kaip tautos labai mažai kalbama. Ir dažniausiai išryškami tie taškai, kurie mums iš viso niekam nereikalingi yra. <laughs> Nes tai neliečia mūsų asmeniškai. Tų taškų, pavyzdžiui, yra vadinamas Stokholmo sindromas toksai. Labai baisi lyga, iš tikrųjų, e, bet jinai yra proto lygyje. Ir pasireiškia tom, kad 70 metų pradžioj e, Švedijai, e, Stokholme, teroristai užėmė ambasadą vieną. Ir jie lai paėmė įkaitais, ten iškėlė kažkokius tai reikalavimus, visus darbuotojus po dviejų savaičių tie darbuotojai susidraugavo su teroristais. Ir kai pradėjo šaudyti tos teroristus, e, ten atvykę jų išlaisvinti gelbėtojai, jie verkė dėl tų teroristų, jie prisirišo, jie nebegalėjo be jų gyventi. Ir labai yra geras kitas dar pavyzdys apie Staliną. E, kai Stalino paklausė, o vat, kas yra vergas? Kas yra vergas? Nu, sako žurnalistai. Nu, sako, atneškit vištą. Sakė, jau turbūt paruošęs buvo, gal ir klausimai ir viską. Sako, atneškit vištą. Atneša vištą. O dabar sako, nulupkit. Plunksnas visas. Nu, nu, ištraukė tas plunksnas. Ir višta pradėjo glaustis prie to, kuris ištraukė tas plunksnas jai visas. Ir sako, va matot, kuo labiau lupi, tuo labiau glaudžias, nes šalta. Tai vad, Šiai dienai mes esam labai panašus mūsų sąmonę, mūsų valstybės, mūsų tapatumą, labai panašus į tą vištą, kuri yra išpešiota, išdraskyta ir mes glaudžiamės, nežinom net prie ko, nežinom net kas mes tokie esam didžiaja dalim. Žemaičiai, aukštaičiai dar, bet tai visa yra tik tai kažkokia tai dalis dar didesnės tikrovės, į kurios mes dalis esam ir kur per mokesčius mes tą tikrovę iš tikrųjų išlaikom. Tai vad kokią tikrovę mes norim išlaikyti, jeigu žinosim labai aiškiai, tada galėsim ir kontroliuoti tos pinigus kažkiek tai. Na, nu, aišku, gali ten atsakomybės paprašyti, kad jie įvestų tiems visiems. Ir kitaip, tai va, ir e, todėl yra svarbu tas plunksnas atgal į tą vištą sudėlioti, atgal patys klausytojai, kurie čia girdi mūsų pokalbis, mano supratimu, turėtų aktyviau galbūt įsijungti, papasakoti tos įvykius, nes tai yra istorija. Ir jeigu mes pamiršim va, tą tašką, kuriame mus išprievartavo, o mes buvom labai daug prievartaujami, tai prasme buvo Sovietų sąjunga. Mes nejaučiam, kaip, sakykime, per tas paskolas šiai dienai mes vėl esam prievartaujami, e, per bankinės paskolas e, nes matom, kad žmonės nebeturi už ką atiduoti vėliau pinigų ir e, pasirenka išvykimą iš mūsų krašto. Tai ir vadinasi, tai arba nu, vėl kažkas tai netvarkoja. E, yra vėl ta prievarta, sakykime, netruko tik sovietmečių. Tai yra nuo 1900, ten, sakykime, kokių 40 iki 1991 metų. Irgi prievarta visai dar neseniai žmonės šaudė pas mus su tankais traiškė. Visi jau beveik pamiršom, bet tai buvo prievartas aktas, kurį mes labai skaudžiai visi išgyvenom. Ir to nebenorim jau pripažinti ir matyti. Ir e, kiti taškai, tai vad carinė, pavyzdžiui, imperija. Carinė imperija mus buvo okupavusi ilgiau negu Sovietų imperija. Ir net žiauriau buvo, žiauresnė buvo iki to, kad net buvo uždrausta kalbėti lietuviškai. Mes šitą jau pamiršome. Tai yra prievartos aktai atlikti tautai ir nematomai tai takoja mūsų elgesį. Pavyzdžiui, jeigu iki karo E, labai teko su daug senai pagyvenusių žmonių kalbėti. Jeigu iki karo buvo tos vadinamos smuklės, kur ten e, išgerdavo ir smūgdavo žmonės. Ir buvo karčiamas, kur iš tikrųjų išvesdavo visą bendruomenę, gimtadienius, vestuves, e, visi rinkdavos, bet ten negerdavo niekas. Ten jeigu būdavo vienas stikliukas tenai per vakarą, tai jau viskas. Eidavo visi bendrauti. Žiūrėkime, po karo staiga nebebendraujam. Staiga visi užsidarė savo daugia bučių kalėjimų E, kamerose. E, ir ten švenčia gimtadienį, nes bijo, nes paragaus, staiga iškeiks kokį ko, ko, kolūkio pirmininką, arba dar ką nors pasakys, kad jam tas patiko, kuris buvo pasirodo po to banditų įvardintas, arba priešingai šiai dienai. Ir žiūrėk, Ir va taip gavos, kad visi žmonės pradėjo užsidarinėti. Tai iš esmės sugriauta bendruomenių, sugriautų bendruomenių metas, sugriauta sąmonės, e, sugriauta tapatumo klausimas, atsispindi šiai dienai mūsų santykiuose. Dėl to ant kaimyno yra patogiau apspjauti, nes tada tu įsiteiksi okupantui. Bet tai yra ne, e, ir tada tu vadinasi, o čia tai ir geras, jeigu tu spjaudai. Bet tai yra psichinio sutrikimo, tai va to pačio Stoholmo sindromo vadinamo. Išliekamieji reiškiniai, kur tu prisiriši prie taškų, kurie yra būdingi zonai gyvenantiems, kalėjime gyvenantiems. Tai yra e, vystimas psichikos, kuri, taip sakant, yra sutrikimas, o ne neįprastas ir normalus elgesys. Ir mes to sutrikimu sutapatinam su savo tapatumu. Ir jau tai yra nesąmonė, jau tai yra e, didžiulis psichologų darbas turėtų būti apibrėžiant tos tautos lygyje sutrikimus, kurie yra tiesiog kalėjimo sutrikimai. Ir mūsų tauta, pavyzdžiui, kadangi aš vėl radau senus šaltinius, Ir mes eisim iki pat 1009, iki pirmo susidūrimo, to, sakykime, pirmo vadinamo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose. Tai čia todėl daug ir laidų, nes irgi tas pirmas susidūrimas pas mus surištas su mirtimis, kad kažkas tai atėjo į mūsų žemę, iš kitos žemės, ta prasme, taip kaip e, politrukai galbūt kažkokie tai iš Sovietų sąjungos politrukai jie nešė šviesę ateitį ir komunizmą. Tai lygiai taip pat iš Romos imperijos atėjo pora misionierių ar keletą, kurie irgi šviesę ateitį nešė, bet susidūrė su tuo, kad pas mūsų žemė įstatymai veikia. Jau tuo metu įstatymai funkcionavo ir už kažkokių tai vietinių įstatymų greičiausiai pažeidimus jos, e, bet tai įstatymai jau veikia. <laughs> Vadinasi, valstybingumas buvo. irgi buvo, jeigu įstatymai veikia ir už tos pažeidimus, jos susirinkę svarstė tenai. Tai, tai va, iki tų laikų, tai beveik tūkstantį metų mes šiandien ir pravažiuosim. Ir tai yra tie skaudus taškai, kurie ir sukūrė tą žiaurę tikrovę. Žiauri tikrovė tom, kad klausimas, jeigu mes neatrasim savo tapatumo, klausimas, ar mes išliksim artimiausių 50 metų bėgiai. Ir mes visi šiai dienai kuriam tai. Ir nuo to, kaip mes kursime, kiekvienas asmeniškai arba mes e, vieną gražią dieną tą mirties guolyje jau pasižiūrėsim ir pamatysim, kaip mūsų vaikai turi tą gyvenimą, kurį jo džiaugiasi, o ne tą gyvenimą, kurios pjauda ir sako, kas per tėvai, nes kas išaugina šiai dienai, sakykime, tos vaikus, kurie bijo vakarėje prieimų tų eiti žmonės, arba bijo vakarais į gatves, net to šitariu išeiti kai kurie, nes nuo 9 ar 10 susirenka tam tikros gau, bet kas išaugino tos vaikus? Tai kas ją keikia jaunąją kartą, tai turi prisiminti, kas juos išaugino, kas davė jiems pavyzdžius. Ir va tai yra žiauri tikrovė, kurią mes, manau, Na, ištirsim. Iš, turėtume ištirti, iš tikrųjų, berots suskaičiavimą 14 laidų, ar ne? Ciklas bus. Maždaug turėtų būti 14 laidų iš viso. Jo, ir e, galbūt atskirai tinklą pagal jau klausytojų pageidavimus, galbūt tam tikrus faktus išryškins, galbūt patys faktų įdomesnių pateiks. Nesakau, mes dabar visi klausytojai kartu, mes kuriam šitą istoriją, šia, šias laidas kartu. Ne tai, kad mes dviesi atsisėdę, bet jūs, nes jūsų pinigai dalyvavo valstybės, jūsų pinigai dalyvavo tose sekundės bankuose, jūsų ten dalyvavo plasmasės biznėje, žinau, čia visas panevežys beveik ant jos pastatytas. Vienas mikrorajonas beveik ir pastatytas iš tikrųjų. Taip, lietuvių namai. Iš tikrųjų, dar kartą noriu priminti, kad būtinai klausytojai dalyvautų, įsijungtų į pokalbį ir manau ir pačiam Aivarui būtų jums įdomu irgi padiskutuoti kartu su klausytojais. Tai šiandien mes tik tai taip įvadinę laidą turime, o jau kitą penktadienį nuo 14 val. žiūri tikrovę ir lauksime tikrai turbūt skambučių į tiesioginį eterį. Nepabijosime, kaip sakant, aštrai padiskutuoti. Be abejo, nes pavyzdžiui, vėl daug kas mažai žino, kad uh, E, kad ir, pavyzdžiui, ir penės mūšis toksai buvo 1300 metų, ten vidury, sakykime, plus <laughs> minus ten 10 metų. Bet Gediminas buvo išrinktas visos Rusijos caru. Nu, liktai ir svarbus klausimas mums būtų liktai ir nesvarbus, bet tapatumo klausime nepaprastai svarbus, nes tada išaiškėja, kad e, 300 metų, pavyzdžiui, daugiau gal 300, negu 300 metų mes valdėm Rusiją. Ne, o Rusija mus valdė su carinė okupacija, su sovietinė okupacija, tik apie 220 kažkur, 230 kažkiek. Vadinasi, mes Rusiją valdėm šiek tiek ilgiau. Ir vėl iš kitos pusės yra e, nepakaltinamas tas, kuris neprisijama atsakomybės kažkokios. Tai, tai pavyzdžiui, jeigu aš atėjau, išdaužiau kaimynų į langus ar dar ten kažką, tai ir neprisijama atsakomybės, tai aš esu arba jau toksai, kurį pataisos darbų, arba į vienuolyną kokį gal išsiųsti reikėtų, nes ten pataisos darbuose dažniausiai žmonės degeneruoja degeneruoja labiau negu kad regeneruoja, prikelia naujam gyvenimui, o dažniausiai pak, nu, palaidoja ten, <laughs> sakykim taip. Tai vat irgi e, yra dalykai, kur mes turime suvokti, kodėl kas ir vyko. E, kodėl po to, pavyzdžiui, buvo iš jų pusės, nes mes ten, sakykime, susidėję galbūt su Lenkais kažkurio tai metu uždraudėm ten e, pravoslavams, ortodoksams, kai, kai Lietuva buvo Lietuvos be Lenkijos kažkuri tai labai tolerantiška valstybė, kur visi, visos tautos Europos sąjungoj tuo metu, kuri vadino Šventoji Romos imperija, nebuvo tokios, tokių įstatymų, kur, sakykime, būtų e, ir pravoslavai, ir ortodoksai, ir e, isla, islamo išpažinėjai, ir kokie nors e, <laughs> hinduistai, ir dar balą žino kas toleruojami. Ja, e, tiesiog būdavo inkvizicija, kuri jas visus su visą tą jų bendruomenę sudegindavo paprasčiausiai, <laughs> jeigu jie neprimdavo tikrojo tikėjimo. O pas mus visą tai buvo. Ir e, be abejo, ir po to be abejo pas mus irgi atėjo ta Romos imperija ir irgi šventoji Romos imperija. Ir be abejo mes įvedam ir inkviziciją, ir beveik ilgiausiai Europoje išliko tos bylos, e, vedamas dar e, valančius berots į, įveda skaičių 1808 ar 9 metais paskutinė bausmė raganai, kur močiutę pagavo renkančią žolės, nes gydyt buvo galim tik tai bažnyčiai. Tai tą močiutę pagavo už tai, kadangi ne bažnyčiai gydė, <laughs> o su žolelėm, e, tai ją mirties bausmė nubaudė, o nuplakė tiesiog. Nu, kas jai ten ištiko, numirė, nenumirė, nuo to nuplakimo jau neaišku. Bet iki tol, paskutinė berots mirties 1700 kažkur tai, mm, ar 70-ais, ar 73-ais, pamiršau, dar Lietuvoje buvo irgi įvykdyta tokia paskutinė jau, bent jau bylose, kurias aš mačiau, Norbertas Vėlius yra surinkęs, tai vad mes pamiršom, kad mus prievartavo iš tikrųjų ilgai, nes inkvizicija irgi buvo prievartos aparatas, tai mes sudėvinam tam tikrus dalykus, kurie iš tikrųjų yra nu, velniški, sakykime, <laughs> paprastai. Tai ir po to, kai tu, kaip aš minėjau, kodėl tu be kojų, kodėl tu be rankų, ir tu nesuvoki, kad tu dar vaikų net turi kažkokių tai, kur ten, sakykime, Ukraina su mumis surišta, kur Baltarusija. Tai vad istoriškai esu aš kaip asmo, kuris išnyksta, sakykime, greitai. Po to yra bendruomenė, kuri gal ilgiau išsilaiko, bet kuri visiškai priklauso nuo to, kaip valstybė arba tauta, sakykime, tauta galbūt, tauta yra ilgesnis darinys negu valstybingumas. Galim iš to pasižiūrėti, kad, pavyzdžiui, valstybingumo mes neturėjom, bet tauta turėjom ilgą laiką. Tai valstybingumas yra politinis kažkoks tai darinys, kuris kontroliuoja tautą, bet tauta iš tikrųjų yra tas darinys, kuris kontroliuoja politiką. Jo, ir jeigu mes šitą nesuvoksime, savęs kaip tautos darinio, kaip vientiso, vientiso kur iš esmės mes esame kaip laivas ir kiekvienas tame laive yra ne buriuotojas, net ne irkluotojas, o lenta. <laughs> ir ta lenta, jeigu pasako man nusispjaut, jis taiga net nemato, kaip tampa kitos didesnės sistemos dalimi. Ir tada rezultatai, va, pavyzdžiui, statistikos duomenys. 300 procentų Lietuvos gyventojų e, tenka čia, e, sakykime, 2000 e, E, devintais, kad ir duomenys, duomenimis ar ne, e, du, tarp 1990 ir 2009 nusikalstamumai, žmogžudystės, vagystės, sukčiavimai, plėšimai ir kita išaugo keliolika kartų tiesiog, keliolika, ne keli, bet keliolika dingusių žmonių iki 2000, kasmet be, vidutiniškai, kasmet vis tūkstan, iki 1300. E, vėl, e, jeigu pasižiūrėsime būtų statybą, tarp 1970 ir 1984 Vilniui pastatyta vien 80 tūkstančių būtų, tai yra po 15 kasdien. 85-19 e, tūkstančių būtų. 91-97 e, nevyko jokių statybų. 2001-1750 būtų. E, galiausiai 2009 apie 47. Nu, čia tas bumas buvo ir staiga tie būtai pasirodo iš viso iš popieriaus. <laughs> <laughs> Pastatyti ir griūna. Arba vėl savižudybių e, skaičius, emigracijos skaičius. Ir e, visą mirtingumas pagaliau, e, mirtingumas didėja, e, mažėja, tai yra metų skaičius, jau vyrų ten vidutiniškai E, mirtingumas e, berots apie 65 ar 63 metai, 65. 65 berots. O į pensiją kada išeina? 63 gal su pusė ar ne? Aš... Nu, tai, tai Tolinas visą gyvenimą moka pinigus ir pasinaudoja tik tai 2 metus <laughs> ir miršta. <laughs> Bet tai atspindi visą tą gyvenimo kokybę. Ir vat jeigu tu nesuvoki, kad tu esi tik tai lenta šitam e, statiniu, kuris vadinasi laivas valstybė, o net ne irkluotojas, bet visi mes tik kartu susitarę, tik kartu išsiaiškinę, kas mes tokie esam, kodėl mes tokie esam. Ta tikrovė suvokę mes galim pasakyti, kad mūsų tauta išliks. Nes priešingų atveju, žiauri tikroje, mes esame nykstantis reiškinys ir išnyksim. Ir išliks tik istorija ir tik šitokios laidos. Arba primins... kaip, kaip minėjote pačioje pradžioje pokalbio, žemė liks ar ne, mūsų ja, nebebus šito. Ne, jo, <laughs> žemė bet kuriuo atveju liks net jeigu ir žmonijos neliks, <laughs> vis tiek žemė liks. Bet, e, nes, nu, įrodo gamtos kataklizmai, nesvarbu kokio dydžio, vis tiek žemė išlieka. Kągi, iš tikrųjų labai gaila, tačiau šiandien mūsų laikas, kaip ir žiūriu, pagal, pagal, pagal laikrodį jau baigėsi, mes susigirdėsime su Aivaru, kaip ir sakiau jau. Kita penktadienį, 22 balandžio nuo 14 val. diskutuosime E, laidų cikle e, Žiauri tikrovė apie 92 ir 93 metus. 94-92. Tai Visiškai netolima praeitis. Ekonominio, sakykim. jo, sakykime, kaip laivų, laivų atsisakėm, kaip e, kolūkius visus uždarėm, kaip privačių bankų pristeigėm, paskolų. Manau, daug kas prisimena, iš tikrųjų. Jo, ir būtų gerai, kad klausytojai tiesiog jau iš anksto gal jums netgi atsiųstų. Aš pakartosiu, jeigu ką klausytojai, muzika eta pulsas.lt galite siūsti šį elektroninį paštą ar klausimus, ar pastebėjimus. Taip. Apie sekančią laidą išsklaidė ar savo faktus tiesiog, vat, kurie dalyvavo tose bankuose, galbūt net kas iš akcininkų norės pagaliau <laughs> prieš mirti e, pasakyti ir pa, mirti su švaria sąžinė, o šitą laidą galbūt suteiks galimybę jam pasakyti, kodėl jis tai padarė. Bet bet kokia atveju, jeigu kas, tai anonimiškumą garantuojame. <laughs> nu, tiesiog... Gerai. Dėkui, Maivarui, šiandien, o mes, sakau, girdėsime kitą penktadienį ir e, gero savaitgalio. Ačiū.